www.donesenxarxa.cat. Aquest és un nou web on dones de tot Catalunya es troben per reflexionar i expressar opinions, entre elles les cornellanenques cibernautes. Ara aquest web ens sorprèn amb una nova imatge més dinàmica, amena i actualitzada. Aquest portal web porta 5 anys en funcionament i també té un espai reservat per a Cornellà. Es tracta d'una part del projecte Dones en xarxa, una entitat sense ànim de lucre que realitza tallers gratuïts d'introducció a les noves tecnologies a diversos municipis de tot Catalunya. Les dones cornellanenques ja han tingut l'oportunitat de passar per un dels seus tallers i fruit d'aquesta feina ja disposen del seu propi espai en aquest web. La Patricia Fernández és tallerista de Cornellà i ens explica què podem trobar en el portal 3 www.donesenxarxa.cat. I allà tenim eh, tot tipus d'informació informació, eh, agenda, mm, no sé, etc. I després webs locals per tots els municipis en els que ens trobem. I aquí és on arriba la segona part de, de la nostra feina, que és més d'intervenció social directa, de fomentar les noves tecnologies i especialment internet entre les dones. I per això oferim tallers de manera gratuïta, subvencionats pels ajuntaments, la Diputació de Barcelona, etc. Al web local de Cornellà podem trobar les últimes notícies relacionades amb les dones de Cornellà, així com també el contacte directe amb les associacions i recursos que existeixen per a aquest col·lectiu. A més, hi podem veure les cares de les participants que s'han iniciat al taller per aprendre les noves tecnologies. Són dones amb il·lusió que no es penedeixen d'haver participat. Aquests són els testimonis de la Dorinda López i també de l'Amelia López. Todas empezamos con mucho miedo, que nadie sabíamos nada, Y claro, lo primero que dices, ay, yo no voy a aprender porque lo ves complicadísimo. Pero a mí me ha servido muchísimo. Mm, he aprendido muchas cosas. La necesidad de la mujer tiene de manifestar sus opiniones, que no tiene medios, a veces sus reflexiones. Y no solamente esto, sino que la mujer ahí se está documentando de muchas cosas, ¿no? Y incluso para, para, para conseguir trabajo y, infinidad de cosas que ella no tiene a mano. Dones en xarxa té previst iniciar un segon taller més avançat al curs vinent. Novament es tracta d'una activitat gratuïta on, en aquest cas, les cornellanenques podran crear el seu propi blog o també entrar en el món del Facebook.